roda girou e, e nada mudou, pai. <laughs> É, é, ladrão, desse jeito aí eu vou voltar a vender TechPix, ladrão. Ai, é, é. um dia eu só queria um Playstation. É o 4002-8922. <laughs> Playstation, Playstation. A pensa tá pra chegar, tô com dois fi pra criar. Minha ficha tá na RH e as contas tá pra chegar. Comprei um bagulho na ceia e meu nome acabei de sujar. Não tenho casa pra morar, mas dane-se, hoje eu vou chapar. Na chato vou colar, vou foram Se na camaro colar, vou foram fronfar. E se a lourinha colar, vou foram fá. Se a morena constar, vou foram fá. <laughs> na chatuba colar Vou foram fronfa Se na tamara colar Vou foram fronfa se a lourinha é colar Vou foram fronfa Se a morena consta Vou foram fronfa É, eu só fumo então, soco no pulmão <laughs> é, O Ministério da Saúde adverte é, Compartilha a bituca é, Forofô foram, foram, foram, foram. furo. É que eu te furo. Eu na velha malandragem com dezão, cigarro solto. Ela desce dos camarotes, esquece o uísque, esquece os combis. Senta pros pobre louco, quica pros pobre louco, vai. Senta pros pobre louco quica pros pobre louco, vai. Ela me pediu cigarro, mas só tem um ente no bolso. Vamos é. dividir a bituca porque o bagulho tá osso. É. Quica pros pobre louco, quica pros pobre louco, vai. É. Quica pros pobre louco, de novo. E se a lourinha colar, vou furum furum Se a morena constar, vou furum furum fá. <laughs> Na chatuba colar. Boforum frunfa, se na camarão colar. Boforum frunfa, se a lourinha colar. Boforum frunfa, se a morena constar. Boforum frunfa, se na chatuba colar. Boforum frunfa, se na camarão colar. Boforum frunfa. É que com nós quem quiser e contra nós quem puder, tá ligado? <laughs> Muitos gostam da gente, e outros dizem que não. Porque depois de nós, é nós ah, veladeira.